La locura sigue instalada en la Casa Real. Se ha convertido ya en una tradición que cada tercer jueves de enero las infantas Cristina y Elena, ni cortas ni perezosas, se reúnen con un único objetivo. Fumar porros en protesta por las leyes antipiratería. El marido de la infanta Cristina dice que el porro cuanto más grande mejor. La Guardia Civil está investigando su origen, pero el rey tiene indicios de que la marihuana es de ñaki Urdangarín porque las infantas lo llaman San Canuto. La reina, una mujer discreta, se ha revolcado desnuda para protestar contra el duque de Palma, que había montado un auténtico invernadero de cannabis en su propia habitación. Dice la Casa Real que no tiene nada que ver con San Canuto. Don Juan Carlos ha asegurado que Iñaki Urdangarín es un auténtico gilip. Adoraman emititzen Adoraman Ez gara zure gara jura jure agerturatzeak sortu daitezke osasun kalten erantzule egiten. Zera honek ez, sekulako abeska izoitzen garria ematen du, baina hau da miseriaren txatxarra mutiko ikustatzen bazaie Komeni ez daie gauza ez da Gizon burutsu horiek militarrek Poliziek eta gobernuek egin dezate No txaa! Pistu, bera goiak... Bero gaioa... Gerrizu, Mercedes! Urbil du pizka da. Urbil du pizka zuzu zurea. Ahi baina... Iperbentiratik, piztu, katalitik ahetu dut, ezazer! Pistu, pistu, zez! Katalitik etekin! Pera horiek zerrenariak? Maiezu, Mercedes. Ah, eh, ah, 好牛！

entzule estimatuak oi, oi, jendileak emutantea garen Eta dakizuenez guk garuna izostuta genuen lendik ere Beraz ez dezue eh, alde haundirik sobatuko ah, ah, ah, Pues ahora agarro pisca. Bai. Uste, se fresco la güen. Uy, güen. Bai, no. Bai, bai, bai. Uy, no. Todo perfecto. Pisca de verdad. Pues echar un iñus no la eh ah, esango era. Eh, eh, eh, pero tu pisca te garagardo. Bai, bai, bai, bai. Bai, muni checo garagardo sale en las caras, igual te mueva, me toco insulto garagardo. Como oh, oh, oh, la güen. Eh, da ta aquí Siberia al de ti que torri ahí se madarica tu rek, eh. Eh, chorato disquivo te momento, eh, que ta, te chorato disquivo baratzan geratzen zaizkigun tipulak eta ta porro, eh. Ay, ay. Nion, oro de jeratutak. Siberia? Sostuak, Ez, ez eh, altzegoen, han, sovietikoen gulak famatu hori. Ba, ba bai, bai, ala, bai, bai, bai, bai. ara bidaltzen de, zituen, Jofis, Josif Stalin osabak gaizki portatzen ziren bolchevikiak e, eh, behar behintzat. Gulak, gul, gulak jango zituzten, no? menuan. Beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, Bueno, bere bantaliak izango ziko, ez da? Ez duten euskal juri behar, bintzat, ez da? Oia, oia, oia, Gulak, eh, kogelatzeko. Baina, bueno, aste, aste, aste. Ni <coughs> astula ta guztia dauka, jo. <coughs> Tori tori Kleenex. Jo, eh, baina Kleenex hau dago, zer da? Barkatu, ah, eh, eh, tori tori, el oh, Baina mukiak, jagatuta daude. <coughs> Bai, bai, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina aste aste aste hontan erantzunik gabeko galdera bat geratu da airean mhm. eta airean geratu da noski holako hotz egiten dorako noski holako hotzekin eusen gauza geratzen da eh, eh, eh, galditu gelditurik, eta airean geratzen geratu den galdera hau da zergati bidea ideali digute errusiako sibearrek horrelako parilla eh? Horrelako asunt... Eh, eh, eh, eh otza, zer egin diago guk ba, Siberia eh? Horrelako otza, bidalteko, eh? Egin gara, egin gara, galdera horren erantzuren enbidia, ibili gara, eh? Ibili? Ibili? egun kariak aztertzen, aztertzen aritu gara, azkeneko egun eta aztobetean. Bai, eh, eh, baina, erantzuna enbila ibili gara, baina ibili ez dugu topatu. Ez hau esan bego. Ebile, ebile. Ebile, ongoa gonge, gelatuta. Ez ez ez dugu, ba, gelatuko gizona. Oi, oi, oi, oi, oi, oi,

ez, eh, No, eh, ba-, baina zer, eh? eh ez dugu zer, Ez, ez, ez, eh, ez, ez, ez, zergatik ziberiatik erabaki duten mm, opari, mm, zera, em, pozoiduna, pozoiduna hau bidaltzea. Oh, eh? Oh, Aize mm, formako opari pozoiduna hau. baina... Oh. Kaldera, airean geratu da, horrendik ere, ez da, hor, da. Eh, izuztuta. Bai, bai. Zergatik, gorrotatzen gaituzte, beste Siberian, zergatik! Siberian gazteitzen! Siberian, eh, ga, Siberian, ez? Ba, ba, eh, ba, ba, ba, mm, baietzu uste du. Uste baietz? No? Siberia, ah, Siberia alpenintxura. Eh, eh, ez buruan. Ez, ah, eh, bai. ez, ez, ez, ez, ez, Begiratuko dugu Gire gemorfologia Google, Google, Google, Google, Google, Google, Bai. Bai. Google, Translator? Google, Google, Google, Google, Google, Max, eh, Google, eh, eh, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Google, Siberia, eta nondagoen Siberia gazta. Bai, barkatu nire geomorfologia ez da osona morfologia lekua lekua jakiteko non dauden eta hori eh, ah. geo no da geo, geo, geo letria geopolitika eh, geo geo geolonchelo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo geo Itzak, ni uste, izoz, tenazia zek ningania. Gurpia dauzka, honek, eh? Bai, ez, bai, butano, betiko bai, butanoko mitikoa da. Bai. Butanoko, zea, eh, Eta, eta eh, nola pizten da. Bero gaio. Nola moduan. E, eh, urbildu peta, peta ba! Ba! hau, ala izatean da. Ba, saira, saira, hau da, besterik ez. Gero, ja, gero, ja, ja. Hombre, asko eh, gila da. Bai, eh. Tira eh, ba, lagunok Piztu, piztu ba ordenagailua, bai. ba, bueno, esaten izun ba. Piztu ordenagailua eta erakutu dizut. Gugo, ha, orden. Vale, vale, vale. Piztuko da, eh, piztuko da, eh, baina ba, kizu... ordenagailua daukala zea bertsio berezi bat. Windows ah. ah. bertxeo berezi bat. Ah. Eta... Bueno, eta ondik, ondik ere... Piztu ordenagailua Bai, bai, eta guinto xo gaina atera, atera zan, zan eh, edizio limitatu, eh, no da, limitatu hoietako bat. Eh. Bai, bueno, li, dena bai. bezala, bai, bai, limitatu da. Era bat limitatu. Windows Spanish Monarch Edition eh, daukago hemen. Oh, eh, zia, bai. ordena gaion. Ojo, Bai, eta, na, bistutzen da bitartean. Arritu baina, baina bitartean piztutzen bai, den biko eta konexio egiten duen bitartean bai. ikusteko a ber gure geomodologia no. Ah. eh, klase Eh, E, e, Espainiako kongresuan, ah. bueno, kongresuko, e, zera, bozera maien balora informazio bat atera da dula gutxi. Ikerketa ah. bat egiten dutela bakizute, deitu zute eta zeta zate norzaren Aizu, nor zara, zenbat urte azkazu eta zein boz eh, emango ah. eh, jozun bozka ta en nola zein den jatorrena, zen ez jatorrena ah. eta jendea beti eh, egia eh, erantzuten omen du. E, duzu edo sexuala edo holako olako da zure desio sexuala edo eta jendeak beti erantzuten du egia. Bueno, ba e, e, Naiko Arrigarria Edo larria Sango nuke Bueno, bai, bai, eh, eh, bai, eh, jakin da. Egia esan ez da. Ah, Zisek egiten dituen enkuestak, enkuestak, zizko bat izaten da, bai, enkuesta bat egiten dute makuitzean. Bai. Lagunok, mesedez, e, zutik baldin bazoete, eseri, bai. balin eseri baldin etzan... Egin, eta etzan da baldin bazoete, lotan geratu. Eta etzan, etzan, da edo lotan bazoete, jarri zazue balde bat, oka egiteko gogoa horrelako, em, ba hori, ba... Bai, bazpare. Ba, bat zartzen bai, zaiz. Bazpare. bazpare. Zer eta, em, es, España Armaya de eh, aquí. Au, y si en en qué estado cerda, España Mayan. Eh, eh, eh, EAE Mayan. Bueno, ba, está aquí, está aquí. Mayan, Iberia, Siberia Armayan. Eh, usted oh. usted usted Argarbi da gola, eh hauek, estat, España, Estatuan, Davidzala, Davidzala, ah. or, Galdezka. Auskalo zein nio, zein nio. Vale, vale, vale. Pues, espero que conozco con zera maien valorazio eh, onen rankinia den lehenengo postuan. No. Zein dagota, Rosa Pijez. Rosa Pijez, dago lehenkoa. Ay, ama, benetan, benetan dela, larria gu baino okerrago dago jende hau. Bai, bueno, eh, hau bada, eh, eh, eh, eh bertan, Espainiar estatuan eh, eh politikalirik <laughs> estimatuena, ba, eh, begira, begira, hemen beste estadistika bat ikusten hori, nahiz, interneten, eh, ere eh, publiko egin duena, mira, zein historiak, ze pertsonako, zein histori, historiako ze pertsona ibarkatu. Bat, pertsona historikoa. Ze pertsona historiko egiten zaizu. Bai, pertsona erik, baikorrena, edo, edo, edo, edo, edo, Espainiar izaera, obetu izlatzen duena, eta bira, Espainiarren erantzurak. Ah. Lehenengo, torkema da. Kardenala. Oh, kema da. Bai, bigarrena, eh, eskriba de balaguer. Jo, nio. Hau ez dakigu, eh, bai, uste du badakigu lazen dan. Eta, iuerna... Eh, bai, eskriba eh, hori eh, da. Ahi ba, Euskaldun bat, Lope de Aguirre. Bai, bai, hostia. Bueno, bueno, bueno. Eta laugarrena, Francisco... Eh, <clears throat> Fra bueno, hau da... Ah? Hau da ah. eh, eh, CS-eko oh, eh, estadistika behiratzeak. No te fies, Sortzen duena, eh, batzutan. Fies, eh, eh, <clears throat> gora, gora galea. Eh, ba, bai, yeah, egia esan ez, eh, bueno, beldurgarria da, eh? Mar, mar, rasoi ere bai ateratzen bigarre da irugarrena. Bueno, bueno, eh, eh, non aukeratu gehiagia ez daukate, eta eh, eh, utzi dezagun, eh, eh, nola esango genuke, eh, alako kortinoi batekin, ez eh, de repente azaldu den azal, hau, kiratxa, eh? Bo, ba, eta, bobeitu batxura, ja, ordena gaioak onesio egin du. Eh? eh Ordena gaioa. Piztu da. Bai, piztu da. Ah, bide, eh, bide. Ba, Windows Spanish Monarchy Edition ba, hau. Eta... Ah, bueno, gogoratu ko diegu. Bera, bat, mesu, jarri zatzu. Ubluntu, ubluntu, ubluntu, bat. Bueno, bai, ukulu, ukulu. Klinus. Urkullu, urkullu. 2.0 jarriko diegu. Zer? Urkullu 2.0. Hori, hori... Da, Linus urkullu da. Eta horrek ondo funtzionatzen du. Ba, ez aki, baina kejatzen doa pia bat. Ah. Eh, bat ez ere, Eusko Jorratxirlaren eh, kontuen inguruan. Bueno, tira. Kontu kontari. Tira. Aitzu zure estarpen pertsona. Eta gero, eta gero eta gero erantzuten dio eh eh txatxi eh, Linus Linux txatxis. Ah, Linux. Txatxiren bidez eh, erantzuten duio ba, beste sistema operatibo horri eh, urkulluri. Ah. Bai, baina e, gogoratuko diegu gure entzulei matxura, bai. gurekin harremanetan jartzeko bide bat dutela. Eta, bueno, eta, eta, ez da oea. Hombre, gero, ez dakit, ez dakituko gaiatek, no? Gero, no daño ez dakit. Lehenago, agian, ezagutu bat gogoinatek, pintzat. Ondo legoki. Bakizute irratean gaudela, ba, ezin ikusi, okar ikusi, baina, baina, bueno, baukagu hainbat soporte. Soporte. Ka, bueno, aunque no nos soporten, bai, oso jasan, ba. gaitza gara. Baina, kanalak dituzte, kanalak. Kanalak, kanalak. Gure gara atzeko partean, atzeko partean. Bazertara konek nahi izango lukete, ba, ba, hauek, gure, gure, bueno, tira, edo gauza egiteko, iradukizun bat bidali, ez dakit, bai, bai, bai, ez dakit. Bai, edo, edo, mehatxuak bidali. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Eskairak? Ba, hombre, eh, <clears throat> hombre, eh, bai, klinika da berrek, eh, ondo hornitzen gaitu, egia esan ezin gara kejatu, denetan idaukagu klinika, klinika da berrek gure, eh, klinika, eh, klinika, esponsor esklusibari esker, baina bai, bai, gaiago da, beste esponsor batzuen, ba, ez dola, ba, esango genuke, ba, mm, ba laguntza edo, kontribuzioa, Tirua, esker, tirua, genuke, ba, eh, oza, bai, bai pertsona irekia gara. Bai, bai, bai, ba, bidali, mesedez, bai. Mm. edo irainak, eh, edo irak, eh, eh, matxura buruan, bildua?

Oh, azterte ba, bai, gau batean gutxur bera Amar tarditatik aurrera Baina bestelakoan ba, Beste Euskal Herriko Ego zin Deit e, eh, Untzut bagaitu zue ba, Baina saiatu Zuzenean Baina deitu Deitu Eta ez dakit Hemen mm, Kontesta Kontesta horre doktore ba daukagu Utsi zuen Iraña ah, bai. Bueno, bueno Ba Hemen Arrakatu aldu Eta eh? ba, Arrakatu aldu Eta justu eh, Hori ba Google hostia hori ireki dut Eta ah. gure korreo ereki dut ah. Matxura uruan gmail.com Karo Dago mm, Lede etxita. Ah. Eh, eh, por defecto. Ah. ah ez, eh, orduan, bai, arrakatu bai. indu eta gure korreirek du eta daukagu hemen, ahi bala hostia, daukagu korreo bat, ahi ba, bidali digutena. Jo, archibo, archibo junto bat dauka, tio. Ahi posta berri bat, a ber, a Bueno, agatik, esango nuke, irudi bat dela. Ah. ondo. A ber. eta, a ver Bai. bai a A a Hostia! ¡Ay, la ley! ¡Ay, la sagrada constitución! ¡Vaya cerda, hori! ¡Vaya cerda, hori! Ba, ba, argazki bat da, tío. Argazki bat da, baina, baina bueno. Argazki... Txas, argazki beretan azkagarria. Ez dut ondik ikusten, abere, ze... Ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, ze, Zaldia eta zirri farena ah, edo... Bai... Termo eh, baita txori, a ber. Eh, hemendik eh, esaten dizugu anonimo zofilus hori Naikoa dela argazki zikila. Oie, esan ez dute jarri argazkiak. Nik, nik, ah. lasa, nik deskribatuko dizut zera gertzen den, bale? Betarrekoa ikla, bale? Egin Ezin jezu, erakurri ez bai, ikusi. Bai. Horengoan ez da hori, ez da argazki zofilikoa betiko hori. Bai. Ez, asko zokerragoa da, eh? Ah, asko zokerragoa da. Baliteke? Ba, bai, bai. Arrazionetan borboi erregaren familia oso agertzen da! Amabos pertsonai parasitarioak. Amabos? Bai, agertzen dira, labak, bilobak, erregea, erregina, urdanga, oinatua. Galtzen dira, gero? Eta guzti horiek ama dira, dio. Benetan, ba, ba, nazkarri samarra da ez da. Hortu betan, gaitela, afari, afari jagundik antzartu erri dugunean. Nazkarri da, dio. Oie, e, ezabatuko ez et, eh? Bai. Ezabatuko ez, porque ezin que Iago Hassan argazki zikin hau ikusten. Bai, ez, ez, <clears throat> eh, kiratxa dario, eta... Bai, sakatu, sakatu, super super super a ver super de super oh, super ah. ba, eh, ematen du hor eh, eh, galdetzen dit galdera bat agertzen zait ba, Está seguro de que desea enviar estos 15 elementos a la papelera de reciclaje? Sí, Edo, Edo no. Eso no está. o no, no, proposatzen dizu, banan banan ezabatzea. Bai, eh, zainez, kontutan hartzen du, ba, zakarrontzira bidaltzeko, ba, zaborra direla, bai, bai. E, ez, ez, matxura, ez izango virus bat edo. Eh, eh, bueno, hori agerikoa da Monarkia Zeba. beti da nik ba, Gizaterekin Elkarrekin e, virus ba. Ah, bueno, egia da. Egia da, <coughs> ikus puntu horretatik, egia da. Bueno, a ver, ba, aukeratuko et... Eh, e, si, enviara papelea reciclaje. Eh? Adidez. Mango a ver. Ostika batekin. A ver, Mayo, Mayo, es que eh. oso moteloa, eh. Ay, ay, esto la cosa, su plinus, va. Jo, tío, orain, beste galera, va, tío, hartzen zait.

Bai, bai, bai. Dios. Sí, borratu. Eh? Voy a hacerla. Joder. agertzen zaizu gordena gailuan, buruan. Joder, tío, orain testu pila bat agertzen da. Eh. Testu... Bai, a ver, a ver, galdetzen dit. A ver, de qué manera desea eliminar estos 15 elementos? Monora, Aldetendik. Monarkiako amabos putu horiek kakartzeko modua. Bai, ba, a ver eh, joder, beitu, begira, lehenengoa, eh, eska aukera, au, ez se mata aukera agertzen diren, tío ni agaltzen ez. Hemen agertzen da bat esaten duela, a ver, eh, De eh, but, eh, de a ver, le lehenengoa de ezabatzeko da, defunción causada por empacho de caviar y angulas e intoxicación etílica a base de reservas de Rioja y champán. Eh, joder ba, Ya, nabarritzen. ya, ya, ya, egia, egia da. Eh, gure diruarekin guzti hori sartu eta gehiago. Bitu, eta beste aukera bat ematen digu, eh? Hauek ezabatzeko, baitu. Ezabatzeko. Eliminación y detención mediante denuncias por apropiamiento debido de erario público. Eh, ba, hori egunero ari da gertatzen, eta eta ez gertatu, ba, gainera, eh, mirari bat gertatzen bada eta gartzen eratzen baditu, uste, segitu aterako dira kalera, noski? Ba, eta, eta gainera, eh, gartzelan sekulako bizitza oparioa izango dute, ja, seguro, seguro, poltrona bai, poltronakin, eta, ba, eta, eta, jo, eta, jacuzzi, eta, beto, eta beste bat dago, eh? Bai. Hemen agertzen da, a ver, eliminazio por destrono forzoso por escándalo abusos sexuales. Gon, tio parrio, o que horri ere gertatu zaia. Ah, papá Sofía. Está sanesanduteta. Ate tube A ver, beste bat verte eliminación porque lo dice la UE, la Unión Europea. Berluscon y Jorginho Bai, bai. Bueno,

Ostia, aún eh, es ahí que Eliminación por hipotencia sexual y castración química. Hola, ori, ori, mira. Hostia. Hola, ori, ori, bai, epe luzera, epe ertainera eta epe luzera, begiratu da, bai, Baina, bai, ze, eh, bueno, ez gehiago, gehiago jaioko, ez, eh? liateke gehiago jaioko. Oixe, oixe, oixe, oixe, baina, baina matxura. Edukiko. Ja, baina, agian, etorkizuna ez dira gehiago jaioko, baina jasan beharko ditugu beraien bizitza osoan, eh, amabos, hauek, edo, bueno, edo azkena geratzen dena, eta, eta txikiena, gaztena, Eh, uste dut, lau urte dituela, eh? Naiz eta semea larik ez izan, imagina tu, lau urteko, uste dut, infanto nindriko, ah? Imagina tu, ah? Gainan, zar-zarrak iltzen dira, hauek, eh, Egea, urtekin edo. Duren bueno, bizitzarekin Bueno, arrazoi hau Ja Esan, eta Zekitako dugu A ver, be, be, a ber Bazken hau a ver, hemen da Eliminazion mediante revuelta popular Eliminazion a la francesa No, francesa da dan Baina hori, hori zer da eh, Francesa Felazio bat edo Edo, edo eh, Tortilla bat jartuzak es, es, es Francesa eran esan nahi du Frantziako revoluzioan bezala Coño Bezik ilotin Gilotinan Hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, hori, Venga, venga, aquí lo tira, bai, hori gara garen. Eh, kago nio. Ke mm. hostias? Jode, matxura. Beste galdera bat agertzen da. Zein? Jode, tio, eh, da, eh. Hemen, jartzen du, a ver Desea eliminarlos eta jartzen du. Sí, no, edo sí a todos. Eh? <laughs> Sí a todos. ¡Eh! Joder, zer da bat, ez gertatzen da Windows Spanish Monarchy Edition honek errore eman du, tio. Ez dituzten amabos arxibo hauek ezabatzen, errore amaten du, tio! Gago la Esaten nuen ni, ba, joder! Hau politxa eta errezegia zela, benetako izateko. Eta, zer errore ematen du, ba? Ba, esaten du. No se puede eliminar a estos 15 elementos porque hay archivos residuales en uso. Betiko, Betiko. tio, joder! Bueno, bueno, gara. Seiatu gara gure revoluzio txikia egiten eta eh, guzti hauek destronatzen edo kanpora botatzen. Era, era celebre batean, eh, baina. Imeliari bai, bai, eh, esker, imeliari itxusia, eh? Imeliari dena esan beharra dago, baina otza juntaiko, pizkat dintzat. Bueno, bueno, zerbait bidali gute eta balio zen zaigu, ba, bilutu zute egoteko. Eta mm, azkenean, ba, bueno, denbora betet pasatzeko. Bai, bai, bai. bai eta, eta irratxa joa betetzeko. Bai, bai, bai, bai, bai, <clears throat> bai, bai, <clears throat> egindako, ez dakit nola, bapateko tasunak eh, eragindako eh, txorakeri, eh, ez dakit, nola esango duke, lisergiko batzu. Lisergikoa, hori zera, Sergioaren, eh, zera, eh, bai. neska, ez? Liser, lis, bai. lis. Bai, bai, bai. bai. Lisergio ba, Dalma. Lisergio Dalma. Abiko hori bat, oso. Eta 101, bai, bai. Bueno, ba, bai, ba, ba, bai, dakau hemen abestitxo <clears throat> bat, makarra oke eh, bat. Bai, bai, bai, bai, eh, Siberia Gasteizeko talde batek bidali diguna. Bai. gazteizkoa. Eh? Otze sakatzen ari den talde batek bidali digu. Bueno, eh, Let's, Let's, Let's, Cepelón. Cepillón. Cepillón. Cepillón. Cepillón. Cepillón. Eh, Eh, nola, nola da, nola da ba... Zebollon? Eh, ez, nola da ba, ezea... Eh, eh, ah! Eh, aterki jartuta botatzen dira. Ai, la, blankazoa hartzen duena beti ai, bai, jaietan, ai, bai. hartzen duena. zeledon! Bai, eh. Zeledon! Oh, le zeledon! Le zeledon! Hoxe da, zeledon! Joder, um, talde zaguna, aski ez da. Bai, bai, bai, le zeledon. Le zeledon. Ia da, ostia. Ba, guatzen bestia, eh? Ez dira, ez dira, ez dira, Near that towards Saint-Gobain The next to pick up You're a soldier, and then you're gonna an, alone Usually in the dark Still down there You're Galu an kalean darean baño atso se da hotza, negu latza, Siberia, Siberia, bainotza gaudela, dela Txotxatu da e frio, kotxa. Hauzitegi nazioan Gaur, gartzon epaiaren epaia. Si, <clears throat> sí, por favor, Proceda a declarar el testigo de la defensa. Sí, pues, pues mira usted. Entró a una casa, entró la policía a casa y se llevó a mi abuelo. Y, y bueno, se llevó a mi abuelo arrastras. Lo golpearon delante de nosotros. Le pegaban una y otra vez. Y no se lo llevaron y le torturaron salvajemente. Le dejaron. Le humillaron enormemente y te torturaron salvajemente el calabozo. Pero esto que me cuenta sucedió en el año 1936, 37, 40, dígame. No, no, se sucedió en el 2005, cuando el juez este gazón este de aquí ordenó su detención. aste antero antero matura buru anta ibili mundua aste antero antero matura buru anta ibili mundua izorratu zaite matura buru anta Kaisa itziber, seme alaben aurre matrikula egitera nator. Aizu, erlijio aukeratu behar duzu zure seme alabentzat? Jakina, zalantzarik bat ere ez dut izan. Ez duzu zalantzarik izan? Eta zergatik daukazu horren garbi. El catolicismo es defendible única y exclusivamente porque es verdad. Porque es verdad. Comprende la filosofía, ¿no? Dios existe. Y si no, que venga Dios y lo vea. Porque es verdad día de onura handia delako gure la alaben sumeraco Claro que convence el cristianismo. Muchos que se las dan de ateos. Porque por ignorantes. Oh, si es un gran médico. Oh, si es un gran biólogo. Oh, si es un gran eh, matemático. Ah, oh, si es un gran químico. ¿Y qué? Y estos señores son ignorantes en realidad Si estudiamos religión, nos convencemos. La fe convence. Miles de personas se arremolinan para ver a su virgen. Hay que tocar a bien, Dios mío. Ay, ay, que lo he tocado. Ay, Dios mío. Mira, <laughs> libre pensador es un término acuñado por los masones precisamente para captar incautos. Oh, claro, claro. Quien nos hace libres y quien nos da el pensamiento es Dios. Ay, qué bonito. Babai, konbentzitu egin nauzu, niri ere iruditze zait la handikoa izango dela, gure seme alabek bakean eta justizian oinarritutako gizarte bat eraikitzeko modua izan dezaten. Estoy convencido que las reivindicaciones de la eutanasia y del aborto están ligadas a un estilo de vida de tristeza, de desesperanza, y sin duda quien está enamorado de la vida, quien es feliz, quien tiene esperanza, quien mira la vida con ilusión, difícilmente se va a hacer adaliz o reivindicador de cuestiones como el aborto. Mamá, papá, estoy embarazada. campaña. Vencimos y venceremos. Tenemos fe en Dios. Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre, pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará. La televisión es nutritiva. Ojo, ojo, ojo. En realidad, Rajoy le estaba explicando a alguien que es de fuera y que nos ve desde lejos. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Que este gobierno hará lo que tenga que hacer. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Claro, claro. Comença avui aquesta tercera edició d'aquest Barcelona Opportunity Week, la setmana de les oportunitats. Enguany arriba amb més força. Hi ha un 20% d'empreses més que s'han sumat a aquesta campanya i empreses noves, com per exemple Spanair, que ofereix un 20% de descompte en els seus vols. El Banco de Créditos <laughs> Eso que dice que el banco no da créditos, damos créditos, a, las damos a personas solventes. Eso está tan Seguimos creyendo que con menores impuestos eh, se crece más. ya la coña ya. A la hora de los saludos, el representante congoleño le ha retirado la mano a doña Leticia. efectivo Luego está el aspecto eh, histórico. Tales crímenes del franquismo rigurosamente no han existido. Y que viva la Virgen. Pues pues no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Me siento feliz, orgulloso y satisfecho de haber trabajado con la clase obrera, que es lo que he hecho toda mi vida. Gracias. No siento respeto absolutamente ninguno o ninguno de la justicia. Y tiene entraña, ni tiene corazón, y tiene sentimientos. Son unas mierdas. Son unas mierdas. Oiga, chorrado. Maricones. ¡Toma ya! La televisión es nutritiva. telebistan ikusi daitekenaren erresumen txiki hori entzun ostean, ez piztu telebista amezenez. Ez, ez, ez. Gauza beldurgarriagoak badaude, baina beldurri, zu berri ematen du eh? baina, bai gaur. Eh, eh, Tagatze. Beldur eta handia handia, bat geza. Ai beldur! Su, su. Zorra, ez dakit Bildura edo eh, eta Bildura eta beldur eta beldur eta beldur beldur eta beldur eta beldur eta beldur eta beldur eta beldur eta beldur eta beldur eta beldur oietxe berdina, izan edo, ez da? Baina gaurkoan, aztertuko dugun beldurra, denok noiz sentitu duzu, eh, dugu, eh? Eta... Beldur ez dela, ez aldetuko, ah, ah, Tabu... Tabu izugarrienen artean, izugarriena aztertuko dugu gaurkoan eriotza. Eriotza, bai, bai, lasai, bai, lasai. Ez dugu kontzeptual puntu batetik aztertuko, ze ez dugu nahi gure entzulego gutxi hori emo bihurtu nahi. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, ez da komenigarria hilko garela etengabe gogoratzea, benetan. Gaurkoan, aldiz, astertuko duguna kontzeptu konkretu bat da. Seguri, beldurtzen gaituenak, ez da eriotza berak, beldurtzen gaituenak ere, baina, baina, baizik eta eriotza mota, ez da Bainoski, ze, ze, hiltzeko motak eta motak asko daude. Bai, bai, bai. Eta hiltzinen modu farregarriagatik gogoratua izatea baino, patulatza horik ez dago. <laughs> Koan? Eriotza paradosikoak Eriotza paradosikoak Ah! Ah! Ah! Ah! Historia dakatzen Benetan niriotza penagarriak topatu daitezkela Bai lagunok Eskilo filosofo grekoak Adibidez Inauguratu zuen eriot txoroen tradizio intzineko hau Begira Eskilo filosofo greko honek E, bueno, eh, dordoka batek buruan eman zion kolpearen erruz hilzela dio kondairak. Baina nola liteke dordoka batek pertsona bat buruan eriotzera ino kolpatzea? Baina ematen du, nahiko animali lasaia eta eta ez, ez, ez, ez violentoa, eh, baina, bai, bai. baina, baina, ba, suerte txarra duki zuen eskilo. Oh. Eta ez da, hau izango, e, zera, eskirola. Eskilo. Ez, eh, vale, vale. Bueno, agian, eskilo agian, baina. Lehenengo eskilo la izango zan, este guztiek tragediak idazten ez dituzten bitartean, behak idazten zituen. Ba, baina hau, ezea, eh, erdi buru soilik egon gozan. Bai bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai goti pasatzen zan, kerrata eta Bueno, bueno, bueno, ba, ba, dugu historia historia serio, serio, serio. Eh, izu horrezko suerte txarra izan zuen. Dortoka batek buruan, jo, horren dik ez dut ondo asintaka. Ze dordokak, bai. egan zijoan, ah. txori arrapakari bati erori omen zitzaion. Ah, txori batek zera, man, eh, ah. erori eh, omen zitzaiola, mokotik, eh, ah. ba, justu, muki batzuk izango zituen, Atxuz doministio gero zitzaion, mokoa ireki, mo, mukien gatik, ah. eh, bueno, uste dut, egaztiek eh, mukiak dituztela Hortzak ezala Bueno, bai, bai, bai. baina, Eta, justu, tak, eh, filosoforen bunuan gainera eh eh luberatu zantordoka edo bueno edo <laughs> edo bueno edo burru zen, izango litzateke ez hatzago batzutan ber, ber, ber. Buru batu, buru batu. Ezkilo gitarrakoak. Eh, eh, Baina, ezkilo batzuk nahi dut, kostumbe ditutela, ba, animale batzuk hartu eta gauti bota ortsola hapurkio dutena. buru buru sol Buru-buru-sol, gaiko ziko zut, eta petxatuko zen, ahi batzala. Ahi gale. Baina, Greziar egin jarraituz, ze esango dugu ba, tales de miletori bruz, Izarrak hainbeste miresten zituen, zerura begiratzen zikoala, putzu batean erori eta bertan hiltzela. Ai, ah. izarrak, izarrak, Agian dordoka batekin oztopatzen zan, edo, ba, oskalo. Ba, beste eh, bueno, e, bat, bai. Alejandro Andia bezala ezaguna dena intzineko greziar erregiak, oh, ba, balakizuen bezala, Asiar kontinente erdia konkistatu zuela, oita zazpi urte bete zituen erako. Bai, eta bueno, bere palazioan zituen tximu batek, emandako oskadaren ondorio zil zan. Ba, ba, ba. Tximu batek, eh, eh, osea, akatu zuen, oskada batekin, osea, eh, ah. asiako, pertsonarik, potere txena. Jos, bai, behar dutizula, jo, hau, hau, hau, Ba-, mende, batzuk, eh, mende batzuk eh, igaroko ditugu alako baten, bum, ala, emeretzi mende igaroko ditugu horrela, pum, Hostia, bai, bai, salto, eh? Tenes, Tennessee Williams, estatu batuetako eh, idazle zagunaren kasua kontatzeko. Ah. idazle honek, ba, ba, ba eriotza topatu zuen, bai, bakarrik eta hotel gela batean gainera. Han topatu zuten, bakarrik, esan bezala, pilula pote baten plastikozko tapa irentxita. Eh? pilula bai. tapa I ala hiltzen bai itota, bai, e, eh, eh, pil, plastikozko tapatxo hori, ba, pilula potearen tapatxo hori, irentxiak, e, eh, ba, ba, itota, gizon, gizara, jo. ba, batzuk topatzen dituzte pilulak, e, zea, pilulen do, sobredoseakin, honen, ba- tapa sobredoseakin. Bai, diri potea irekin nahian zebilela, arekin ez behar penagarria, ez da, zanaz bai, bai, bai. bai. Paiun, payun, payun Disparos de Bueno, eh, western edo bakerada Que gustó coa duzuenok Hau da, ETV bigarren, ETV eh, e bian Garai bateko arratsalde nostalgikoak zareten oiek Ba, ezagutuko duzue Pinkerton detektibe agentzia mitikoa Pinkerton Ba, pistolero agentzia honen buruzagia Alan Pinkertonen eriotza Ezen edonolakoa edo nolakoa izan, eh? Eh, ze, tirokatuta hilko zen, ez da? Ekeba, eh, ekeba! Mm. Alan Pinkerton erori egin zen. Ah, ah, eh, eta buruan kolpe hartuko zuen. Ez, ez, ez, ba, ez, ba. Ah, Erortzean mingaina oskatu eta moztu hemen egin oben zuen. Ah! Ah! Ah! ez Ez ez ez Mingaina irentzi zuen eta ito egin zen. Ez, keba, keba, keba. Ez. Mingainan sortu zitzaion infekzioaren erruz hil zen egun batzu dira, go! Oh, Ah, bueno, claro, jakina garaia Ez dut justen ahortak egi garritzen, emeretze garren mendean, gaur egun ere. Bueno, baina, bere garaian edaten zituen, edaten edatzen zuten guiskia eta olakoa. Bai, Horrek ez bai. alzion desinfetatu. Bai, whisky palo seco moduen gaine. Bai, eh, agian, claro, es, esan, usted esan omentziote dela eh, ez edateko ez eh, eh, zea konpondu arte, dena konpondu arte, eta beitu. Alkoa gatik, bai, Whisky bai. gainera, whisky gainera, eh, jak egar, eriotza paradoxikoi buruz adikaren, begiratu dezala gure entzulegoak, Jack Daniels nola hiltzen, Jack Whiskyaren sortalia, ikusiko duzue. <clears throat> baina, baina, ba, badira, hori baino, oantxe, astertu dugun, hori baino, eriotza penagarriagoak, esate baterako, Luis, Luis Luis, Luis, Amalau, edo Luis, eh, a ver, no es atenduan, Luis Ixamakiltxo V, eh, franziako, erregaren zat, sukaldatzen zebilen, batel, izeneko sukaldari batek, bere buruaz, beste egin nomen zuen, eh, zerbitu behar zuen mariskoa eltzen etzela ikusita. Berandu el, eltzen tal mariskoa, ba, urduri jarri zen, nola, nola, marisko krema egiteko ez dago, la! Bilinga edo ez dakiz zenbat, eh, gombidatu zeuden, Luis eh, Ixa Makiltxo Ube, eh, horren afari horretan eta eh, Luis no ditzen el gamba nagaz el gamba itxaro mariskoari kantxo hori zan hori zan hori zan benetan lana ez dakit nagaz el mm, taju egitea Bai, bai. Eta orain eh, beste adibide bat daukagu, Francis Bacon. Ah, Francis Bacon. Bacon adibide, osea, bizen horrekin, oh. baina, bueno, eh, bera izan zen, bai. e, bueno, Isha V. Makiltxo Makiltxo eh, sí, bai Mendeko, mendeko. Mendekoaren, eh, politikaria, filosofoa, idazlea, bai, bai, zitifikoa, eta bai, eta bai, bai, bai ba, Eta, eta, eta, pantzetari eh, erre sabore hori ematearen bacon rollo horren eh, izango zan sotalde ere ba ez dakit, baina, baina pantzeta izango zuen Porque olako politiko, filosofo, escritor, cientifikoa jango zuen Pia, eta sabela izango zuen puztuta Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, ingeles, ingeles panzeta. Uka. Jode, tio, baina behikon, zaino pizka, Bizarra eta izatea, edo, edo, edo, edo, edo, ez ah, ah. pues bueno, baina, janen zara da bani, janen ingeles, hori, panzeta hori zaindu. Gantzen zara dia, Bueno, bueno, eh, bueno. bueno, bestea besteta eta, bueno, bera pentsatzen zuen, El eh, elurrak, Eh, aragia kontserbatzeko e, kapazitatzen zuela ah, eh, gatzarekin batera, bere, bere garaian gatza erabiltzen zuten e, ah, bai, bai, bai, mantentzeko aragia mantentzeko Ez gailu ez da nizistitzen da, mendean o emesotik garren mendean eta bueno, tipa zuen, ba, elurrak kontserbatzeko propitak da zituela eta orduan saiatu zuen eta, bueno, ba, hori probatzeko ah. zera, ba, ondoko erritxo batean erosi zuen eh, oiasko bat oh. Hil zuen oh. Eta eh, orun eh, bere etxetik kanpo geratu zen eh, ah. Ikusten ea nola eh, oiaskoa oh. Eh, kongelatzen zen oh. elurraren ondorioz oh. eh, Lurraren ondorioz oh. Orun eh, oiaskoak, eh, oioak inoizetan kongelatu oh. Ah ez? Ez? baina Francis Baconek oh. kriston oh. pulmonia bat harrapatu zuen eta orduan hiltzan. Orduan. Oh. Oh, eta Bacon beharrean, nire galdera da, Francis Bacon, zergatik hartu zenuen oi asko bat, bai, oio bat, eta ez txerrik bat. Bai. Oh, Francis Chicken, bai. ez alitateke da, izan egokiago. Francis Chicken abizen ezan barko zuen. Hoxe da. Frozen Chicken. Ah. Francis Frozen Chicken. Francis Frozen Chicken. Hoxe. Beno, eta bakizu hemen e, inungo, mm, inungo gabe, inungo kro, e, orden kronologikorik gabe, bagoaz e, jausika, mende bat ditibiz hemen, hemen topatu dugu oso eriotz paralusiko bitxia. Bai, e, astronomo bat zegoen ba, Danimarka aldean, mila seire inguru horretan, ah. eh? Ticho Brahe izeneko, ha? Ah? Hola? Ticho Brahe. Ticho, que sobrao. Ticho, oh, Tira, hau, ba, bankete batean zegoela, ha? pixakure izugarria zuen, baina etzan sartu zutitu eta pixa egitera, joaten, ze, e, mila zeiron da baten, bat garren urtean, ba, afari edo, alako, zea, ofizial, edo, ba, serio, edo, pompa eta zirkustantziazko baten, bai, afariaren erdian zutitu eta pixa egitera, joateak, oso gaizki ikusi, omen zuen, ah, edukazio txarrakoa, oso gauza itxuzia zan, eta eta horre gontzan, bisa, aguantatzen bisa, eusten, eta eusten, bisa, bisa, eusten. Zer mator du zuten or, bera, gara horietako banketeak? Ba, auskalo, auskalo, hau, jodezagun, hau, ba, ba, ba, ba, ez dakit, ba, eskontza bat izango zela, ba, iru, lau, bost, egunetakoa. Ez, pentsatu dugu gizon honek emanko, zitula bere lau bost urduak, sekulako infekzio bat arrapatu arte! Eh? Bai, sekulako infekzio bat arrapatu zuen. Bai, nuna zuen infekzioak. Bai, eh, eta egia esan komentatu behar duguna da e, Entzule matiak, ez da bat ere komenigarria, Edo zen kasuan, pixaguriari eustxi eta eustxi eta eustxi eta mm, ba, ba, ez eta ba, Bai, bai, jontzai, jontzai, Bueno, eta ekialdean ere bai, ekialdean ere bai bada, bau kagu, zea, adibidetxoaren bat, beste, beste adibide bat, asean, aseakoa. E, e, zea, lipo, Lipo, eh, hau da, kalipo eh, eratu ah, ah, ez bat Lipo! Lipo! Ah, lipo, ah, bai, bai, bai, bai Lipo! Ah, hau ere, honek sortu zuen ere, ba, gerrasak eh, kanpora etutu eh, baten bitartu zateretzak eh, hori, surgatzen, surgatz, bai. surgatzearen eh, zea, teknikari esker, lipo sutzioa eh, mm-hmm. Bueno, ba, lipo eh, <laughs> poeta txinatarrak Lipo eh, Bueno, bera, eh, bueno, mm, eh, historia literarioan ah, bai, bai, Da, haundien eltan, Nik ez ditu irakurri ba, liporen antologia guztiak. Bueno, tira, nik ba, os, oso, oso ospetsua zan, bai. ba, bere, bueno, am, bueno, bere amodio kutxunena zelako eh, likorea. Ah. Hau da, likore zalea zalako, oh. Eh, hori oso oso oso oso ezaguna zan horregatikan oso mozkorra zihola goeti eta gainean esaten eh, dute bueno badakite badakite txinatarrek beraien eh, zea mm, olerki ezagunenak eta oberenak mozkorra zegoen bitartean idatzi zituen hau ona hau master zan hau ezta oida lipo lipo lipo eta trago bat venga venga eta bueno eta azkenean bueno ba gau batean, e, mozkor mozkor, zeharo mozkorra zegoen ean, ba, bueno, e, <laughs> zegoen, bere txalupa zegoen, eta, e, eta erori izan e, jantze ibaiara. Ai, jantze ibaiara zepolita. Ai, Baina, asko polita gau jantze ibaian ikusten zuenak. Ikusi zuenak. Ah. E, berak ikusi zuen e, jantze i baianen e, zea uretan uraren gainean bai, ikusi zuen iarriaren ah, islada. Oh, eta berak, mozkor mozkora zegoela e, e, ba, nahi izan zuen iargia besarka. Oi, Eta hori izan uretara eta itota. Gaurko eriotza txuntxunen artean oh, alba politiena. Zorriga beldi pose. Eta tira bueno, Gaur egun ere Badira eriatzo parabesikoa ugari Lehen lipo klasikoa, Lipo klasiko eh, Txinatarre eh, poeta klasiko Aipatu badugu Bere alkolarekin zeukan eh, erromantze horrek eraman zuen Eriotzera gizara joa Ai, ama. Baina Badira ere beste kasu batzuk gaur egunekoak eta beste bizio batzuekin lotua daudena. Gainera, gualbertzen alzarete, garren urtean gutxura, bera. Hain egintzen liburu hori, mm, erretzea usteari. Erresa da. Abai! Zer beldurra maten zidan horre Alenkar, eh, egile, estatu batu Bai, guztu baietz. Egilaren liburua zan, eh, erretzeari erresa ustea da, nola badakizuela, kostak eta entakin dole. Erresa, bai bai bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, milioika, milioika, milioika, ale, saldo zituen mundu osoan jende asko, eta asko gutzi zion erretzari, edo ala, diote, liburuari esker, baina, gure alenkar gizara joak, ba, birika minbizi batek eraman zuen. Hala! E, eh, ba, Bimila eta bostean uste dut. E, e, adibidarekin praktikatu, pregonatu behar da. Bai. Eta baita, eh? Segway eh, enpresaren jabea zen eh, bueno. Jimmy Helders, Heldersen ah, bueno, bueno. Eh, da, bakizute... karrotxo hori ba, bi, zean, bi gurpia txoa dauz, dauzkana eta, ah, bai, eta ah, beti zutei bai. mantentzen zailuna Aba, bai, bai, bai, bai, gire hain modan egontzan, egontzan, zan, zan Ba, bai, bai, bai, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai. elektronikoak, bai, bai, bai, bai, ba, Ba, erabiltzen ari zen hori eta mil degin batetik erortizan erurintzan minera barra urtean, eh? Publizitate ordainezin ezin horri esker, ziua itabanko ez dago, egiok izan du horrekin garaztik. <laughs> Eta horrek, horrek beldurraz ematen digun bestu batekin kogoratzeak eragiten du. Monarkia, bai, ah. automobilen industriak. Oh. Gizona hau, eh? Jimmy, Jimmy, Jimmy, hata esan duzu? Jimmy, hata Bai, hata Jimmy, hau. Eh, eh, seguai kacharro horren, eh, zera, eh, impresaren buruzakia. Ez altzuten, ba, automobilistikoen, eh, zera, eh, buruzakiek botako, eh? No. Maldan bera, hor, amiltiketik bera. Sekula no, gallendo ez da din bere invento eh, hortera. Baina, eh, li jura eh? Oi, ai, ai, ai, ai bueno, lagunak utziko zaituztegu bai. e, gomendio txo batzuekin bai. eta ea denbora ematen egun beste gauzaren bat egiteko gomendio txago gara beti. La televizion es nutritiva Nombre de rascacielos de colores que diseñó Jean Nouvel en Barcelona Torre Arba casi Torre Arba Torre Ampac, Acac, Ampac, Acac, Acac, Arac. Sin comentarios. Condiciones de esta casa. La quiero religiosa, la quiero inclusive del PP y del Real Madrid. ¿eh? Vamos, que la, quieres, la perfecto. Me gusta mucho, me gusta mucho. Esta chica, la rubia. Catalana. Catalana, sí. Bah. Por amor de Dios, las de República Dominicana son diferentes a las de África. Me huelen mal. Por favor. Las veo que tienen muchos granos como descuidadas, no van arregladas. Ay, los bebés me encantan. La mamá no la hago ni mucho caso, pero el bebé <laughs> le toco, porque es como un conguito. Es una joya. Pues vamos a decirlo antes de que se te escape. Vamos a decirlo. A ver, compañero inseparable de ser lojón. Pero si además me dices qué personaje es, pues te pondrías con 1650, que además de esta manera te estrenas, ¿eh? No sé, espera, espera. Tres, dos, uno Vale. ¿Cuál? El H. de tú.

buruan curah buruan curah buruan Klinika Cadaver Vidayak Orchestendu Crucero Concordia Bene e disfrutta di la maggiore selezione di destini turistico di merda La forma più urtera e travelane come si Ricci Siendo un puto albagnile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 Kaizongetorriak Nola dago mundua Radio Euskadi Nacional de España Radio 1 Adesinformate Los unos Eta gatu zen, gatu zen munduari, errealitateari, alako begira, txobat ematera, nola dagoen mundua, nola dagoen mundua, entzule, maitia, itxiateak, itxile joak, kontu entzule! zerrealitateak belurra ematen du. Baina tira, iturri polizialek diotenen arabera, pintxan potz, pintxoak eta poteak ekimenak, gero eta jarraitzaile gehiago dauzka eh, Euskal Herriko ostalaritza elkarteen artean. Mm, Herri guztietan, zoko eta karekanto guztietan nagusitu da, edariarekin pintxo bat eskaintzeko ideia hori. Izen edarri. Adibidez, errepasatu dezagun iriburuzka... Iruñan herriberako ardoa eta makarak tomaterekin lau euro, entruke? Lau euro, no? Bilbon, bospote eta hogeita sortipintxo lau euro, entruke? Uh -huh. Gazteizen, araberrio seizuztua, goxua eta patata pintxoa lau euro, entruke? No. Bayonan, galakaznoa eta gari irinataloa sortzi euro. No, bai, bai. Eta nioñoz dira ere heldu da! Potea eta pintxoa irure hundaberro eta bost euro. Ostia! Bueno, la que está, de... bueno, en Eh, Agurtu baregu gure e, e, Siberia gazteizeko lagunak eh, Alabe irratikoek eta hortik gani biliko dia Hortik gani intzuten zai gure bai Ujugari. eta bestaldean dabe eguzki irratikoek e, Orain ez da gertu Baina baina Baina gazteiz e, Green Capital bihurtu delako e, Hau da e, gazteiz iruburu berdea e, Izendatu dutelako Eta bertako gaurko ekitaldira e, Zea e, ireki alde e, ekitaldira ba, ba, ba, hainbat e, ospetsuak Besteak beste e, buru berdea izendatzeko eh, auta, bueno, eh, pertsona jazaguren agertu direnak bia Paco bai. Soria, Fernando Pajares y Estes, eh, beste bat, eta Antonio Zores. Iriburu berdea. Berdea, berdea! La mujer panadero, el panadero y su eskutik. Eta orain, Barnes alburutzaren eskutik. Tráfico Bueno, bueno, bueno, Siberia tiki karritako materialearra daukagu laguno Bai, baina pizka korre bat da. Bueno, a ver, a ver A ver, bakizute, eh, atera txartela, baina bakizute, txartela metalezko txartela hori Eta, xeetu zeidez, zatitzen Bai, bai, bai, bai Eta Ai, zbiurtzen ai, bai, bai, bai, Elurra dala, elurra dala Ura, ah, Elurra eta gurra Barne zailburutzak babesten du Egurra el Bueno, ba, oantxo bertan gerba orokorra bat ditu azuten, amasi garrana, ui, ui, ui, eta holako otsarekin, polizia, poliziak eta barne zail esan du munduko herrialde guztietan, baita Europako herrialde guztietan, bai. egurra ebango dutela, otsa kentzeko. Bai, datorren azte, bai, bai, bai, Bueno, urrengo arte, ondo izan, du!